manjilatul iklan yang juzul ladul ya. chegando tá lá até lá.

Haja boi de lata. Aqui tá, tá, aqui tá bom também. É bom botar niano. Tá niano na mão que é bonito.